God sprak oor Damaskus, Kijk, Damaskus wordt weggeneem, zodat so dit geen stad meer is nie, maar dit zal een vervallen pijnloop word. Die stede Aroer sal verlaten wees, vir die troppe vee sal hulle wees wat daar sal lees sonder dat iemand hulle skrik maak. En die vesting sal verdwijnen uit Ephraim, en die koningskap uit Damaskus, en met die oorblijfsel van Aram zal dit gaan soos met die heerlijkheid van die kinders van Israël spreek de Heere van die Heerskare. En in die dag zal die heerlijkheid van Jacob gering word, en die vet van zijn vlees zal wegdeer. En dit zal wees soos wanneer die maaier die ongesnijde graan bij mekaar vat en sy arm die are afmaai, ja, dit zal wees soos wanneer iemand are optel in die dal refum. Maar in alles sal daar een oorblij soos by die afslaan van die olijwe, twee, drie vruggies boe in die top, vier, vijf in die takken van die vruchteboom, spreek die Heere, die God van Israël. In die dag zal die mens kijken naar zijn maker, en sy oe sal sien op die Heilige van Israël, en hij zal niet kijken naar die altare nie, die werk van zijn handen, en wat zijn vingers gemaakt het, sal hy nie aansien nie, die Heilige boomstamme en die soenpilare. In die dag zal die stede wat sy toevlug was, die is soos die bouvalle van die bos en van die bergtop wat verlaat is van weer die kinders van Israël, en dit zal een wildernis wees. Want jy het vergeet die God van jou eil en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. Daarom leer je lieflijke tuine aan en beplant dit met uitlandse veneetstokke, die dag als jy plant, laat jy dit groei, en in die morgen laat jy jou zaad uitspreid, maar dit zal wees een hoopgehoeste graan op die dag van krankheid en ongeneeslijke smart. Weer die gebruis van baie volke, soos die gebruis van die sedert, so bruis hulle, en die gedruis van nasies, soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis. Nasies maak gedruis soos die gedruis van baie waters, maar hy dreig hulle, en hulle vlug ver weg en word gejaag soos kaf van die bergen voor die wind en soos strooi voor die stormwind. In die aand, daar is verskrikking, voordat dit morgen wordt, is hulle nie meer nie, dit is die deel van hulle wat ons plunder, en die lot van hulle wat ons beroof.